السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى الشيخ عادل الحمد في كتابه عمدة المرأة في الحديث الرابع والسبعين الحديث الرابع والسبعين عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي سور خرجه البخاري ومسلم hii حديث يا سبين ننه كتيك زل حديث مياموجا zilioko kwenye hiki kitabu hadithi ya leo ni ya 74 74 na hii hadithi ni tambii na ni tahdhir na tabia fulani ambayo hufanywa na mwanamke au hata wanaume ambao si wanawake hufanya tabia hiyo na ni tabia ambayo si mzuri nao ni tabia ya urongo kisha kusababisha madhara mtu adanganye aseme urongo alafu alete mafsada alete mafsada wa hadha al-amr la yajuz na hilo jambo halifai إلى jambo alifanya بلا شك asema أسماء asema أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة ونمك موجا قالت لموليز متومي عليه الصلاة والسلام كم بيا يا رسول الله إيوه متومي والله inna li dharratan hakika mimi niko na mke mwenzangu yani ameolewa mwenzake sasa wa wote wawili wameolewa na mume mmoja adharra ni mke mwenza mke mwenza ki kistilahi ya kisheria huitwa dharra kwa sababu yule mwanamke wa kwanza huwa anadhania kana kwamba huyu amekuja kumdhuru fikra zake anaona huyo atanidhuru mambo yangu fulani ndio maana huitwa dharra yake dharra wake sasa asma eh, huyo mwanamke amemwambia mtume sasa mimi niko niko na mke mwenza mwenzangu ameolewa kama yeye alivyoolewa wote wanaolewa na mume mmoja sasa auliza fahal alayya junahun je mimi takuwa na madhambi intashabatu min zawji nikijishibisha kwa mume wangu ghaira alladhi yu'tini kwa kitu ambacho kwamba hajanipa nijishibishe nijifanye napewa na sijapewa nijifanye nimeshiba na yeye na hajanishibisha nimejifanya ananipa wala hajanipa kwa malengo gani kujifanya hivyo amtie hivi yule mwingine ili asikie uchungu yule mke mwingine ndo maana yake sasa auliza je nikifanya hivyo nitapata madhambi qala mtume alayhi salatu wassalam akamwambia almutashabbi'u bima lam yuta mwenye kujishibisha kwa kitu ambacho hajapewa wewe haujapewa kabisa utasemaje kwamba umepewa mpaka ukashiba ili yule mwanamke mwenzako asikie asikie wivu mbona mimi sikupewa amepewa mke huyu hadha sasa mtume akamwambia almutashabbi'u bima lam yu'ta mwenye kudai shibe mwenye kudai shibe kwa kitu ambacho kwamba hata hajapewa kalabisi thawbai zur huyu amevaa nguo mbili za batil الزور الباطل الزور الباطل au uzushi yeye ni kama amevaa mavazi yote yote ya na chini mavazi yake ni mavazi ya urongo na batil kwa sababu amefanya urongo mara mbili ndio maana zikaitwa thaubu mbili thaubei zuru nguo mbili za urongo nguo ya kwanza ni kudai kushiba na hajashiba shiba nguo ya pili ni kudai amepewa na hakupewa ndio zikaitwa thaubei zuru kwa sababu amedanganya mara mbili kwanza amesema amepewa na hakupewa pili amedai amepewa mpaka akashiba na hajashiba ndio maana ikaambiwa thaubei zuru amedanganya mara mbili amevaa nguo ya urongo mara mbili kwa hivyo na urongo ni halali ni haramu ni haramu bila shaka kwa hivyo amefanya jambo la haramu na amefanya jambo la batil na jambo hili la shaka huleta mafsada baadaye akamfisidia yule mwanamke kwa mumewe na huyu mwanamke naye akiambiwa yale maneno na mwanamke mwenzake huenda asihakikishe asichunguze amwambie mathalan mimi nimeletewa kadha kadha kadha mimi amenipa kadha wewe nikupa hiyo mimi basi amenipa kadha kadha kataja mambo makubwa zaidi na yule mwanamke mwenye kuambiwa hivyo badili ahakikishe naye pengine asihakikishe atumie uke wake na dhaifu ya kiki aanze kumshambulia mumewe amtukane mumewe amlaumu pengine hata amshtakie kwa watu na kumbe hata pengine lile jambo hata likichunguzwa yeye tashabba tu yajifanya tu hala hajapewa malengo gani ili amtie chuki huyu mwanamume kwa ule mke mwingine aatwe ama yule aonekanwe hapendwi anayependwa ni yeye maana yeye anapewa mpaka kashiba yule ashibishwi wa ghairi dhalik haya maneno yanaleta mafsada huenda ikavunja ndoa huenda ikasababisha dhulm za hukuk kuna hukuku zikadhulumika mume akadhulumiwa haki zake za kinyumbani pengine sababu ni mwanamke amemwambia mwanamke mwenzake maneno ya fitna kama hayo ili amharibie na wewe mwanamume lazima uwe na akili toka ulipoamua nyumba mbili lazima uwe na fikhi ya kwenda nazo usiambiwe maneno huku ukayatukua moja kwa moja au ukaambiwa maneno huku ukayatukua moja kwa moja sheria imekupa ruhusa ya kuchunguza ya kubaini hili jambo ni kweli kwanza ama si kweli tathabbat awalan usije nyumba hii ukapewa maneno leo ukachukua hukumu mubashara ukaenda nyumba ile ukalaumu kule kumbe hata maneno hakuna kwa hivyo hii hadithi ni tahdhir ni onyo kwetu kwamba kumbe mwanamke huenda akadai jambo amefanyiwa na hakufanyiwa ona huyo auliza mtume lao ataruhusiwa lao angeruhusiwa angefanya yani lao angeruhusiwa angefanya lakini kidogo hawa wanawake wa zamani pia walikuwa wana akili si kama wa sasa oni kwanza alikwenda kwa mtume akauliza je nitakuwa na madhambi nikifanya hivyo shona Nakuta wanawake wa zamani walikuwa na akili. Alipoambiwa madhambi usifanye ataachana na. lakini sasa ni nane ndio kuhakikisha kisha ndo afanye sasa kila mmoja kwenye sharia anafanya takalo baadaye ndo ataenda kutafuta mwalimu mimi nimefanya kadha kadha kadha hukumu yake nini au niko sawa au siko sawa wewe leo fatwa huuliza baada ya mtu hata ashafanya wala aksi inavyotakikana ni mtu kwanza aulize kabla ya kufanya jambo lolote kisheria kwa hivyo hiyo jambo ni makosa na haifai na si sawa bila shaka طيب قوله البسمة inna li dharratan adh-dharra ni imra'atu az-zawj ni mke mwingine wa mume huitwa dharra mke wa pili wa ule mwanamume huwa ni dharra wa ule wa kwanza قوله تشبعت من زوجي أي ادعيت الشبع منه ادعيت نمداي كشبع وكيه نهتا هجابيو أكداي كشبع قوله البسيمة المتشبع المتشبع mwenye kujishibisha mwenye kudai shibe na hakushiba ana njaa lakini akadai shibe الذي يظهر المتشبع معناك النيني الذي يظهر الشبع المتشبع معناك النيني الذي يظهر نيولا نيجيونيشا كما مشيبا يظهر الشبع يوجيونيشا نجي كما مشيبا وليس بشبعان نهج شبع pengine hata hajapewa kamwe ukitazama suala ya huyu mwanamke alafu ukatazama jawabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam utaona balagha ya hali ya juu sana jawabu fupi lakini imekusanya sura kadhaa suala imekuja khas kwenye tukio khas jawabu imekuja am yaenea kila kitu na hii ndio hikma na ndio ilmu na ndio balagha aliyopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mola wake angalia suala ameuliza hasa amwambia hal alayya junahun in tashabba'tu min zawji kwa hiyo yeye yuauliza shibe kwenye masala fulani baina ya mke na mume yuaulizia hapo tu kwamba yeye akidai amefanyiwa kitu na mume na hakufanyiwa au amepewa kitu na mume mpaka akashiba na hakupewa anauliza katika masala ya mke na mume hapo yeye na mke mwenza yeye na mwenzake hiyo ndo swala lilivyokuja lakini jawabu ya mtume ilikuja vipi hakumwambia almar'atu allati tashabba ha, hakumwambia mwanamke ambaye kwamba anadai shibe amesema almutashabbi yoyote mwenye kudai shibe kwenye jambo lolote na si ukweli kalabisi thawbaizur kwa hivyo haingii mwanamke tu hapo ataingia mwanamke mwenye kudai ne amepewa na mumewe ataingia mwanamume mwenye kudai kule kwa mke yule amfanywa hivi amfanywa hivi kwa mke yule kufanywa ataingia ataingia mwanafunzi akidai kwa mwalimu wake jambo kwamba yeye amehifadhi na hakuhifadhi ataingia mwalimu akidai ilmu asokuwa nayo na hana ile ilmu ataingia kwa hivyo zinaingia sura nyingi sana zinaingia sura nyingi na hii ni balagha aliopewa mtume aliofupishiwa maneno alayhisallam hakujibu jawabu baina mke na mke mwenzake au na mume ameifanya am ndio aingie kila mwenye kudai jambo lolote yeye ni mjuzi nalo na si mjuzi nalo au amepewa na hakupewa lile jambo huyo ataingia kalabisi thaubei zur ataingia kwenye urongo ni mrongo na amefanya urongo wala yajuz hadha na maksudi ya almutashabbi kwenye hadithi hapa tunayosoma maana yake nini almuradu biha almutazayyinu bima laysa indahu ni mwenye kujipamba na jambo ambalo si lake yatakatharu bidhalik ili aonekanwe analo nyingi kama mwanamke ajidhihirisha kwa mke mwenzake kama yeye amepewa amepewa amepewa mpaka nyumba yake imejaa na kuna lot atakumtia wivu tu yule mwingine angalia mimi nimepewa wewe kupewa hadha wa hadha mawjud kwa kina mama hususan zama zetu za leo ambazo ni zama za mitandao aweza pengine mwanamke nyumba hii akapiga picha kitu au huenda kile kitu si chake kwa nyumba ya rafiki yake akaenda kakipiga picha tu akamtumia yule ambaye angalia mimi leo mmeletewa kadha kadha na kuletwa lolote angalia wewe keti tu mimi bwana vile ni, ni mke mdogo mimi mdogo mdogo si kama wewe mpevu angalia sasa mwanaume ameniletea hii friji na kuna chochote huyu naye mwanamume badili hakikishe ataakad eh na huyu mwanamke naye badala ya tathabbat ainuke yeye aanze kumshambulia tu mwanamume aingie nyumbani anaona malawama tu na kutukano na ghairi dhali sababu ni hata hajui amwambia wewe kadha kadha kadha mbona yule umemfanyia sasa tashtuka maana umemfanyia nini hajamfanyia kitu ah wewe wadanganya la la la umur kathira sababu nini tashabbat bima lam tu'ta amedai ameshiba kwa jambo ambalo hakupewa amejidai amejipamba na jambo na kumbe lile jambo si lake akajipamba nalo kiurongo wa fi haqiqati al-amr mwanamume hajamfanyia lolote na wewe mwanamume mwenye kupewa pewa habari kila ukienda nyumba yako upewa habari ya nyumba ile intabe usikuwe wewe pia ni ala au ni chombo cha kupeleka habari huko basi wengine wengine wanao tabia hii yeye atakwenda kwa mke wake nyumba ile mambo ya kule yawachie tu kule achana naye usije ukayanukuu huku utaharibu na huku ya huku sasa wewe mwanamume utakuwa ni chombo cha kupeleka habari baina nyumba zako mbili alafu wewe mwenyewe utaharibu nyumba zako kwa sababu tayari wao wanawake tayari wanazo tabia hizo kimaumbile kwa hivyo mwanamume yajib an yakuna sabiran aqilan haziman atumie hazm na aql na hil na chochote akisikia kwanza ataakad athibitishe ثم بعد ذلك تزنغمزا للوساو أما ama إدعاءات فما يجوز yajuz hiyo jambo في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا هي حديثي الحديث دليل الحديث دليل هي حديث دليل على تحريم ya kuharamisha idrari almar'ati lidharratiha kumdhuru mwanamke mke mwenzake ni haramu mwanamke kumdhuru mke mwenzake ameolewa kama yeye biqaulin kumdhuru kimaneno au fi'lin au kumdhuru kikitendo majuz hadha kwa sababu hii madhara inaweza kuwa kihisi aweza kuwa kimaanawi aweza kuwa kimaneno aweza kuwa kikitendo akafanya akazungumza maneno ya kumdhuru mke mwenzake kwa mfano amwambie mwanamume asema nipenda mimi akija nyumba yako hasikii raha usikia raha akija kwangu katumia maneno kumjuruhi mwanamke mwenzake amwambie hoko mwanzo hata kupendeka ameniambia mwenyewe mwenyewe lakini aogopa tu asijulikane sasa yeye akaenda kumwambia yule hivyo hapo nimeleta madhara kwa maneno amemdhuri kwa maneno amemjeruhi moyo wake yule mwenzake amemjeruhi hisia zake au amwambie amwambie mathalan mwanamke mwenzake kwamba mwanamume asema mimi ndio mrembo kukuliko wewe wewe huna urembo kama alionao alionao mimi wa ghairi dhalika hapa ni kumjeruhi mwenzake kwa maneno wa majuz hadha na kumdhuru mwanamke mwenzake kwa maneno wama yajuz hada wazi na kama yeye si mrembo mbona ameolewa mbona ameolewa kama yeye na kama yeye hampendi mbona amemoa wa hakadha ثانيا بالفعل ثانيا بالفعل amdhuru <clears throat> amdhuru mwanamke mwenzake kwa sababu ya tendo adai kwamba amefanyiwa tendo fulani na lile tendo hakufanyiwa adai kwamba amefanyiwa tendo fulani na yale matendo mume hajamfanyia kwa mfano amwambia leo mimi nyumba yangu imepigwa rangi nyumba yangu imepigwa rangi nyumba yangu imefanywa au leo nimehamishwa nimepelekwa mtaa kifahari na nyumba kifahari na kuna chochote mfanyiwa au amwambie leo tumetoka pamoja na barabarani alikuwa akinishika mkono akitoka na wewe hakushiki mkono au mimi amenikodishia gari au umetoka na gari wewe kupandisha tukutuku eh mithili hadhi al-umur bil adai kwamba amefanywa matendo kimatendo yule matendo yale hajafanyiwa kullu hadha haram majus na ma'al asaf shadid haya mambo yako kwa wanawake yako na twayasikia ila leo wama yajuz ya akhi ishtagil bibaitik wewe shughulika na nyumba yako pale mumeo ulipokuweka usitake kujua ya nyumba nyingine wewe angalia nyumba yako shughulikia mambo ya nyumba yako utosheke na haya hasbuka dhalik wa hasbuki dhalik tosheka na yale mambo yaliyoko nyumbani kwako usitake kutatalla nyumba nyingine imefanywa nini na ha, hayo hayakuhusu ule uadilifu wa wa mume aufanye huko atiwa wewe mume ndo ameambiwa awe muadilifu huku na huku kama yeye amekosea uadilifu shauri yake wewe shughulika na nyumba yako atahesabiwa yeye atahesabiwa yeye mtume alayhi salatu wasalam fi sahihain asema man kana lahu zawjatan yani fi dunya famala ila ahadihima jaa yawm alqiyamah wa shiqquhu ma'il hadithi yasema eh mwenye kuoa wake wawili ulimwenguni kisha akamailika kwa mmoja kuliko mwingine akampendelea mmoja kuliko mwingine akakosa uadilifu yani jaa يوم القيامه وشقه مائل atafufuliwa kesho siku ya kiyama akiwa ameninginia upande mmoja watu watembea sawa sawa yeye atakuwa ameninginia pande moja sasa yeye ataadhibiwa kama ni dhalim lakini wewe unaposema mbona kule nyumba ile nani alikwambia kule kuna nini umeambiwa na nani shighili ishtaghil bibaitik hata kakuletea habari ule mwenzako achana nazo wewe shughulika na ile Allah alikugawanyia kwa huyo mume kulingana na usawa wake na kulingana na istitaa yake kwa hivyo haifai kudhuriana kimaneno au kudhuriana kivitendo majuz adai kwamba amefanywa matendo na kufanywa au adai kwamba ameambiwa maneno na ile maneno mume hajamwambia kisha huyu mwanamke akienda kwake amwambia mbona mume ule mmwambia unampenda mimi hujaniambia unipenda mbona yule umetoka naye kwa gari mimi kutoka na mimi kwa gari kuanze kesi kuanze balaa kuanze maya juz hadha wa maya suluh kwa hiyo ile jambo halitakani kisheria kwa sababu laleta mafsada thaniyan katika fawaiza hadith wa fihi wa fihi أن ذلك من التزين بالباطل والكذب على الزوج فهو حرام jambo hilo kudai kwamba mume amekufanyia au amekupa ni katika kujipamba na jambo ambalo la batil maana ni urongo hakukupa angelikuwa amekupa kweli tungeelewa bas anta tatashabba yani tadai al-i'ta wadai kwamba umepewa na haujapewa kwa hivyo kufanya jambo kama hilo min atazayyun bil batil ni katika mambo utaingia katika hukumu ya yule mtu anayejipamba kwa jambo la batil maana ni urongo na urongo ni batil kwa hivyo wewe wajipamba kwa urongo na urongo ni batil kwa hivyo utaingia katika hukumu ya yule nani mwenye kujipamba na nguo za batil na mtume alayhi salam amemfananisha na mtu aliyovaa nguo mbili za urongo nguo mbili za haram fahuwa haramu ni chikitendo basi ni haramu kumfanyia mwanamke mwenzako ni haramu kumfanyia mwanamke mwenzako kitendo kama hiko wafihi aidan katika fawaiza hadith wafihi أنه لا يجوز لأي إنسان أو للإنسان لا يجوز للإنسان أن يدعي ما ليس عنده haifai kwa mwanadamu yoyote kudai jambo lolote ambalo hanalo haifai liyudhhira alinnas ili awaonyeshe watu annahu kadhalik kwamba yeye yuko nalo hilo jambo na hanalo hii ni jambo tabia mbaya maya njusu haifai kwa mtu yoyote kudai kwamba yeye amepewa au analo jambo lolote na kumbe hanalo لا يجوز للإنسان أن يدعي ما ليس عنده ليظهر للناس على أن ليظهر على الناس أنه كذلك إلى وأنيش كما ميني كهيف ونقوم بحيو كهيف كمن يدعي العلم كمن تؤدي منشون أمي بنا نكسر من وزن داي الشيخ الفلان من شيخ فلان من استاذ فلان من استاذ فلان na mrongo hawezi kusomesha hawezi kufanya lolote na ataka kile cheo eh ataka kile cheo yuhibuna an yumdahu bima lam yafalu wataka kusifiwa kwa mambo wasioyafanya wasonayo hiyo ndo maana tashabbu bimaana imit kama yadai ilm adai ati ile kwenda kusoma alitoka kenda kasoma sasa mirudi apewe msikiti apewe darsa apewe kumbe mrongo hakwenda kusoma amekwenda na shughuli zake amerudi na shughuli ndio maana wakija humu kulingania watu utaona maajabu badili walingania ilmu ulingania jahil indahum jahl ajib hawayulikanwi waliposomea hawayulikanwi dawa yao limadha liannahu yatashabba bima lam yu'ta apenda kujulikana yeye ni alim yeye ni dai na kumbe sivyo na wakitajwa madai wakitajwa maulama atakana jina lake liwe pale kati kija hapa Mombasa mathalan mashekha Mombasa nani ataka jina lake liko pale yeye naye shekhi na yeye ni dai alfulani alfulani alfulani kumbe mrongo hakuna chochote ukimwatia kitabu tu hapa shika twende hakuna chochote tasikia utia story hizi kitia story hizi kifanya hiyo kifanya hiyo sababu gani yatashabba bima lam yu'ta yuwajidaisha anayo ile ilmu kumbe mrongo hana ilmu hata watu wakipakura tarehe amesomea wapi hayulikani hata aliposomea wala amesoma miaka mingapi wala chochote ila leo wala shaka hadha min adh-dha'f la shaka hadha min adh-dha'f wala yajuz muislamu kudai au kama ni yadai al-hifz ama mtu adai kwamba mimi nimehifadhi mehifadhi kadhaa mehifadhi kadhaa apenda kujulikana mehifadhi kadhaa na kumbe hata walaysa bihafidh wala hajahifadhi au kama ni yadai da'wa ama kama aledai bwana ah fanya matezo bwana sisi dawa yetu bwana ah hapa Mombasa alikuwa kujulikani dawa dawa salafia alikuwa hijulikani hapa kama si mimi kama si sisi kama si fulani eh watu walikuwa potevu wote wafikiri kama sisi dawa salafia hapa ingejulikana kumbe kuna chochote watu wakipakura ile dawa yao inaolingania kuna lolote kuna salafia kuna chochote kuna dawa ya mtu kujilingania pengine nafsi yake au kulingania kundi lake pengine na kundi lake atakalingania au kulingania hawa ya nafsi yake nasallallahu alafia wassalam haya ni maradhi tuko nayo haya ni maradhi sisi tuugua na ni lazima tuyatibu ni makosa wewe kudaisha kitu unacho na huna wewe wadai una elimu wataka kuitwa alim ash alfulani al na hakuna chochote hujulikani umesomea wapi hujulikani tajriba yako ya kielimu hujulikani natija yako ya kielimu thumma baada dhalik tad'i tatashabba bidhalik watakutiwa kwenye orodha ya maulama watakakutiwa kwenye orodha ya maduat watakakutiwa kwenye orodha ya kila mahali pa ambapo sipo la shaka hii ni makosa na haifai kwa hivyo hapa mtume hakumkataza huyu mwanamke tu ametukataza kila sote kila ha mimi hapa ni janidai niko na ilmu fulani na mimi sinayo na mimi nitaingia kwenye hadithi kwa nini nadai kwamba naweza kusomesha ilmu fulani na siwezi au naweza uimamu hapa na mimi siwezi uimamu au naweza kuhutubu na mimi siwezi kisha nijidai kwamba naweza alafu nikipewa ile hukumu nije niharibu haribu la shaka hii makosa wama yajuz na itaingia kwenye hadithi annani labisun thawbay zuru nitakuwa kama nimevaa nguo mbili za urongo wama yajuz hadha kwa hivyo hiyo ni faida kwenye hadithi hata kama suala ilikuwa khasa lakini jawabu ni am tuhusu sisi sote mtu yoyote hata kwenye mambo ya kidunia mathalan mtu amedai yeye ni fundi hodari nipe bwana hii kazi mimi naweza kukufanyia hii tena nikakufanyia vizuri kumbe mrongo hata hana tajruba ile kazi akaenda akapewa katia hasara material za watu katia hasara shughuli za watu kisha kaharibu huyu ni kaannahu labisun thawbayzu kalabisi thawbayzu au akadai ana tajruba ya biashara fulani watu wakaenda kagharamika wakamtengezea kumbe hana akapewa akaharibu المهم haifai kutashabba bima lam tu'ta haifai kudai kwamba wewe una, una chochote na kile kitu kumbe hukupewa hunacho kwa sababu inaleta mafsada baadaye na inaleta hasara kwenye na, mali ya watu na kwenye nafsi za watu rabian katika faida za hadith qala al-hafidh ibn kathir rahimahullah asema al-hafidh ibn kathir rahimahullah ويدخل في هذا ataingia kwenye hii hadithi kullu man ibtada'a bid'ah kila mubtadi' alozusha bid'ah laysa lahu fiha mustanadun shar'i ambaye kwamba huwa hana dalili ya kisheria yoyote mubtadi' ataingia kwenye hadithi yatashabba bima lam yuta anadai jambo hanalo kivipi yeye anapodai kwamba hili jambo ni ibada maana yake huwa nini maana yake ni kwamba amedai kwamba hili jambo akona ilmu nayo ndo mpaka akakwambia wewe ni mubah fanya ndo maana yake sasa lile jambo ikiwa sivyo ni bid'a ina maana amedai ilmu ambayo hana amedai akona ilmu ya jambo kumbe hana mubtadi' bal ndo maana akawazushia watu ibada hii akawazushia watu ibada hii akawazushia watu ibada hii wa ghairi dhalik kwa hivyo almubtadi' ni mutashabbi'un bima lam yu'ta ni mtu anayedai ilmu ambayo hakupewa ataka kujulikana yeye kwenye jamii ende kigogo pale kigogo ni yeye na shekhe mkubwa yeye eh kumbe mrongo ni, ni, ni sura ya nje tu vaa kwenda kuvaa pande la joho joho la, la kila design eh na pande la kilemba kubwa eh na makofia mekundu na mengineo na lakab kubwa al-mufti al-fulani al-allama al-fulani na hakuna chochote wallahi akizungumza dini mpaka utashtuka huyu mtu kweli amesoma kwanza mpaka kupewa cheo hiko washangaa kwa nini apenda kujulikana yeye ndo alama yeye ndo mufti albilad yeye ndo na kumbe chupu sifra hakuna chochote bidalili akizungumza msikiza akizungumza uzungumza upuzi mtupu hakuna jambo hata moja la elimu hadha mutashabbi bima lam yu'ta anadai cheo akiweza kumbe akiwezi ataingia kwenye hii hadithi ataingia kwenye hii hadithi kwa hivyo kila mubtadi asema ibn kathir ibtada bid'atan fi din ataingia hapa au halala shay'an mimma haramahu Allah au harama shay'an mimma halala Allah au akatoa fatwa ya kuhalalisha jambo ambalo Allah amelharamisha au atoe fatwa ya kuharamisha jambo Allah amelhalalisha huyu ni mtu anadai kwamba yeye ni mufti aweza kuwa mufti kumbe hawezi anaweza kuwa mufti na kumbe hawezi eh na huu ndio ugonjwa tulionao siku hizi tumejaa sisi mamufti tumejaa mashehe tumejaa maalama lakini ukisikia mazungumzo yao la ilaha illa Allah hata utashuku mtu amepita madarasa utashuku wallahi kwamba mtu hata amepita masala ya ilmu ama hajapita lidhalika hawa ni wale alladhina yatashabbaun bima lam yu'tu ni wale wanajishibisha wa jambo ambalo kwamba hawanalo au wanapenda kujulikana penda utakuta wanapenda talmia hususan ahli bid'ah hususan hawa mubtadi'a wanapenda kuitwa al-allama al-fulan al-fulan al-kidha eh thumma ba'da dhalik hakuna chochote ukisikia wewe eh, sifa zake zinavyosomwa alafu akipewa speaker kuzungumza wallahi utashtuka utasema eh sijui ushangaye na huyu mzungumzaji au ushangaye na wale walioko pale msikitini wamsikiliza maana yetu mawili atakushangaza yani mtu kama wote ni mtu kupewa masikio kusikilizwa lakini wastaajabu huku na huku kwa nini haya maradhi yamemshika kwa sababu apenda kujishibisha kwa jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa na hii ni tabia mbaya na mtume alayhi salatu wasallam tukataza kwa sababu watu wakisikia wewe ni alim huwa wanatarajia kusikia elimu kwako au wewe ni qadhi au wewe ni mufti wanatarajia kusikia mambo ya ilmu kwako lakini kila ukizungumza wewe ni shirki ya mabida ni shirki ya mabida ni shirki ya mabida sasa haya yani hata hakuna alaka na hilo jambo ambalo wewe walidai na hayo mazungumzo unayozungumza na hii ni dalili kuonesha kumbe iko cheo mtu hakiwezi hakupewa kwa hak amepewa kwa batil wal billah ya mwisho katika faida za hadith wafihi wafihi anna man idda'a ma laysa inda yoyote atakayekudai jambo ambalo hanalo au tadhahara bighairi suratihi au akajidhihirisha kwamba le jambo akonalo na hanalo akafanya haya mambo yakunu min ashabi zur wal batil huyo mtu atahukumiwa ni mtu wa batil na mtu wa zur ukimuona mtu yoyote amejitokeza kwenye jamii kwamba yeye ni mtu fulani kumbe ile sifa hanayo kuanzia hiyo siku e, mwite mtu wa batil rajul zur au rajul batil sahib batil wa sahib zur una haki kisheria kuitakidi kwamba yeye ni mtu wa batil na kuitwa mtu wa batil kwa nini li'annahu yatazayyanu bima laysa indahu anajisifu na mambo ambayo kwamba yale mambo hanayo akiwa mwanamke akiwa mwanamume haya mambo yako pande ya mwanamume tamsiki ya usifu pia ah mimi nimefanya kadha nimefanya kadha nimefanya nyumba yangu mimi bwana ah nyumba yangu iko sawa bwana nimerekebisha nimefanya kila kitu naweka na hakuna chochote nafanya kimuuliza bwana sasa ah mashaallah makasart nafaka iko watoto wananunuliwa kila kitu mama yao kwa sawa kodi nalipa kila kitu kumbe hakuna chochote ndio kujulikana na upande ya kike ni hivyo hivyo ah bana bwanangu ametulia hapa kwangu hataki kwingine namfanyia hivi namfanyia hivi kuna kitu gani amekosa hapa nyumbani hajakosa kitu kumbe hata hafanyi lolote mzivu mkubwa hata kupika hapiki kupika pia ni mfanya kazi yeye kuzunguka tu huku na huku kisha akiulewa kisha hujenda kajisifu kwamba yeye ushishie nyumba yake ajua kuishika ajua kumshika bwana na hata hamfuli hampiki hampuli hamoshei kitu kisha atakakusifiwa na zile sifa za wanawake wazuri la la shaka hii ni makosa mtu ubakia kwenye hakikati surati kama wewe uko hivyo uko hivyo kweli kama hauko hivyo hauko hivyo kwa hivyo hii yaingia kwenye masala ya shughuli za nyumbani hii hadithi yaingia kwenye majali ya dunia herfa za kidunia hii hadithi yaingia kwenye majali ya dini na talab alilm au mtu adaye yeye ni mtu wa qiyamul layl ah inshallah mimi bwana mimi wa saa tisa niko mato sipitwi saa tisa mimi siku zote niko mato sipitwi alhamdulillah tawadha piga raka zangu na hakuna chochote bronco apenda kujulikana tu ni mtu wa qiyamul layl nje نسأل الله العافية وهذا عين الرياء والعياذ بالله na hii ndio aina shirki ambayo ni ria kwa hivyo au apenda kujulikanwa yeye ni mwenye kufunga sana somo za ah mimi mashallah bwana Jumatatu alhamisi hainipiti alhamdulillah ainibnata na pengine kuna sufra watu futuru na ingie pale achie mkono futuru eh ni mfunga. tamam sura ni hiyo <laughs> kumbe hata lakini apenda kuonekana amefunga ile siku to atafuturu na watu ashughuli eh lesh lina yuhibbu an yura dhalik anapenda pengine kujulikana yani mwenye kufunga sunna na kumbe hata kwa hivyo hii hadithi inaingia kwenye nyanja nyingi haifai kufungwa kwenye upande mmoja wa sheria kwa hiyo inatapaka yoyote mwenye kudai jambo lolote ambalo hastahiki yeye kulidai la shaka huyu ni mtu yatashabba bima lam yuta wa huwa haram hilo jambo kwanza ni haramu na yeye hukumu yake kisheria ni rajulu su ni sahib batil na sahibu zuhur ataitwa mtu wa batil na mtu wa zuhur kharaja al-bukhari muslim hadithi amepokea Imam Bukhari na Muslim au saa nyingine kwenye vitu vyake ah mashallah mimi vitu vangu mimi sinui vitu feki feki bwana alhamdulillah vitu vangu vote vitu quality vitu swafi vitu ghali kumbe hata pengine henda mtumbani tu akakusanya mtumbani eh ya, ya nini basi useme urongo tulia mambo yako basi usiseme kabisa lakini ukisema sema ukweli haina haja useme yani utakujisifu kwamba wewe ni mtu wa vitu vya ghali kumbe hata au mathalan mtoto wangu mashallah ah mimi mtoto wangu mtoto wa adabu mtoto mzuri hafidh mzuri kile kile hata pingine ile mtoto hata Qur'an hajahifadhi hata si mzuri kwa Qur'an lakini apenda naye kumsifu mbele aonekane ana mtoto halio almuhim hii hadithi inaingia hizo majali nyingi ambazo kwamba tuweza kuzitumia طيب kwa leo tutakoma hapo leo sitaweza kusomesha hadithi mbili sababu niko na dharura kidogo nataka kuikimbilia na hiyo hadithi inayofuata ni ndefu yahitaji kikao chake khasa kwa hivyo kwa leo tatosheka na hiyo hadithi ya 74 naktafi bihadha القدر